Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Septītais aprīlis, Lielā piekdiena. Lasījums no Jāņa Evanģēlīja 19. nodaļas 28. pants. Pēc tam Jēzus zinādams, ka viss jau ir izpildīts, lai piepildītos raksti sacīja: Man slāpst! Jēzu. jo reiz sacīšos vārdus, jo reiz lūdzu sirdi. Toreiz bija jēga pakas samarietēji. Un arī reiz jau tu priecājies par to, ka tev parība ir pildīt tēva gribu. Toreiz tev slāpa Просто saka, man slāpes. Toreiz tu teici šos vārdus, lai iesāktu sarunu. Iesākt sarunu ar pagānieti, samariet ar tādu, kas nav jūtas, kas jūtas atmest un nepiederīga jūtiem īstenam ticīgajiem. Jo sākuma saruna viņa tevi atpazīt. Un nekur šķiet nebija tik viegli un tik daudz cilvēku neatgriezās pie tevis kā toreiz Samarijā, un tu paliki pie viņiem. Piekrīt palikt divas dienas. Un tagad mācēļi brīnījās, kāpēc. Kāpēc tu saki, tu jau esi paēdis, ka tos nevēlies ēst? Saka, mana barība ir pildīta tēva gribu, kas man sūtīja. Un tagad pie krusta saki, man slāpst. Kādēļ? Tu zināji, ka nu jau viss ir piepildīts. vairāk uz šīs zemes te nav vajadzības pēc varības. Tu esi piepildījis visu tēvu gribu. Tev slāpst pēc ūdens. Man šķiet, ka runa par vairāku, par to, ka tev slāpst līdz mūsu dvēselēm, pēc mīlestības un ne jau tevis dēļ. Ne jau sevis dēļ tu tev slāpst. Pirmkārt, tēvu, kurš mūs ir radījis, otrkārt mūsu pašu dēļ. Mēs varētu piepildīt tēva gribu. un būt ar tevi mūžībā. un kopā ar savu trīsvienīgo dievu, kā puteklīši. Vienes savas ciešanas mūžībā. Es nezinu, kā tas notiek. Tu grūti iedomāties, jo dievā, dievam nav nevar būt ciešana, bet tu esi dievs. Mīļais Dievs, uzklausies, lūdzu, palīdz man. Es salaši skatos tikai uz tevi, lai mēs skatāmies uz tevi, ieraugam tevi, tavu gribu, tavu mīlestību un caur tavu mīlestību skatāmies uz visiem citiem cilvēki un sapņojam par to, ka mēs rīstības valstībā redzēsim savu mīļo, vaigo stāvot spulku, tu, kas dzīvo un valda no mūžības mūžībā. Amen! Ooh. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.